Полонянки почули тільки одне слово, сказане, очевидно, шефом примусити, провчити. Той, що бігав до шефа, доповів про виклик ексесівців для встановлення порядку. Гітлерівці дивились на радянських полонянок, як на лютих ворогів, чекали, що ті можуть кинутись на них навіть голіруч. Однак жінки стояли спокійно, з міцно стиснутими устами. Пливли сесівці. Майстер ще раз наказав полонянкам іти працювати. У відповідь почув одностайне. Ні, зброю ми кувати не будемо. Тоді на жінок накинулись есесівці і почали їх нещадно бити гумовими палицями, кастетами і заганяти до цехів. З того нічого не вийшло. Ті, кого силою потягли на робочі місця, Незабаром повернулись як і раніше, стояли разом з подругами, сповнені рішучості краще умерти, ніж піти працювати на фашистів. А у мене, а у мене ж брат льотчик, заголосила дівчина з цивільних. Її одразу зрозуміла, і до неї підскочив есесівець, ударив кастетом, вона впала на землю, обливаючи кров'ю, нацькували псів. Найбільший волкодав кинувся до дівчини почувся пронизливий крик. Скривавлене дівоче тіло навмисне довго не прибирали. Але жінки не здавались. Стояли у дворі на холодному лютневому вітрі до вечора. Хто б не в цехи, той відразу одержить хліб, волав інженер, надиваючи горло, але колона стояла незворушна. І тут одна з поліцайок закричала. Ці північні свині не відчувають холоду. Для них це як променад. Знімайте верхню одежу, скомандував шеф. Під ударами кийків бранки знімали табірні жакети. І панчохи, хай знімають і панчохи, і гольчуги верещала та сама поліцайка, трясучись від задоволення, що це вона придумала для ненависних дівчат випробування холодом. Тепер їх можна полити з бранспойта, наказує старший есесівець. Струмінь холодної води спрямували на жінок. Поступово на тілах він береться людком. У них уже зуб на зуб не попадає. У вікнах блоків засвічуються вогні. Повз колону жінок ідуть робітники заводу французи, чехи. Хтось із них запитує, чому вони стоять? Та ще на морозі? Це руські відмовились працювати, відповідає конвоїр. Браво, руські діви! кричить хтось з робітників захоплено. До ніг Ірини, що стоїть у першому ряду з високо піднятою головою і рішучим виразом обличчя, летить плитка шоколаду. Ірина ступає крок вперед, нахиляється, щоб її підняти, і в цю мить свистить нагай. Розлючена наглядачка б'є передніх, куди попало, по обличчю, по спині. На табірних платтях полонянок проступають червоні смуги. Лозова, стиснувши кулаки, примувши себе стояти, не поворухнувшись. Висока, ставна, вона б зім'яла б цю миршову наглядачку з жорстоким обличчям і очима наркоманки, однак напружує всі сили, щоб не кинутись на неї. Холодний вітер гнав розірвані хмари, крізь які де на де просвічували зірки. Он і та вечірня зіронька, яку так часто показувала Оксані її мама. Може, і вона зараз дивиться на цю зірку, тому і згадується в цю мить тепла мамина хата і її школа. Ноги у Оксани затерпли від стояння. Земля холодна, холод пронизливий. Мабуть, пальці відморожу, подумала Оксанка. Хотіла сісти на землю і заснути. Та свідомість підказувала, що сісти на землю зараз значить підвести всіх старших подруг, отож трималася з останніх сил. Світало. В таборі почався ранковий апель. Зловісно і погрозливо, не обіцяючи полонянкам нічого доброго, завила сова. Приклад радянських військовополонених підбадьорив інших бранок, що вже працювали в концерні. Вранці чимало чешок і югославок приєдналось до колони з Равенсбрюка, підтримуючи жінок, які відмовлялись працювати на військовому виробництві. Наглядачка з допомогою есесівців схопила одну югославку, почала бити і кинула її собакам. Ті розірвали бідну жертву на шматки. Дві молоді Єгославки були розтерзані спущеними з ретязів псами, лежали на землі, кривавлячи сніг. Те саме буде і з іншими, хто підбурюватиме до саботажу. Якщо хто здумає примкнути до бунтарок, кинувши роботу в цеху, стине розмова буде коротка, смерть, кричав старший есесівець. На дахах будинків поблизу Барта сиділи місцеві мешканці, розбуджені гавканням собак і криками жінок. Побачивши нещасних, вони почали вимагати припинити розправу над беззахисними, ні в чому невинними жінками. Ми будемо скаржитись вашому господареві пану Хенькелю. Він не погладить по голівці тих, що чинять гірше за варварів. Такого ще не бачив наш стародавній доброчинний барт. Однак невдовзі мешканці впевняються, що їхній старовинний доброчинний барт побачить ще й не такі злочини гітлерівців, а на лаві підсудних у Нюрнберзі опиниться їхній гуманний хлібодавець батечко Ернст Хенкель який у повоєнних своїх брехливих писаннях намагався довести непричетність до масового знищення людей на заводі в Барті, філіалі табору Равенсбрюк. Дві жінки стояли доти, доки не з'явився комендант Барта, а з ними начальник концтабору, якого підняли з ліжка. Комендант швидко пройшов уздовж колони, поглянувши, з ким матиме справу. Дівчата здались йому миршевими, не вартими уваги. Впала в око лише крейдяно біла, з посинілими губами і блакитними очима дівчина, яка дивилась на нього з неприхованою ненавистю. Станув проти неї, широко розставивши ноги, як господар.